İhlas Suresi Bu sure Mekke devrinde inmiştir. Dört ayettir. İhlas, samimi olmak, dini halis ve saf kılmak demektir. Allah'ın birliğinin samimiyetle tasdik ve kabul edilmesine işaret ettiği için, surede bu atla anılmıştır. Bismillahirrahmanirrahim Kul huvallahu ehad. Ey Muhammed! De ki, o Allah bir tektir. Allahu samed. Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. Her şey ona muhtaçtır. Lem yelid ve lem yulad. O doğurmamış ve doğmamıştır. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا اَحَدٍ Hiçbir kimse de onun dengi olmamıştır.